sumung sumungkeming pangabekti sayogi kunjuk sandaping pepodo mawantu-wantu romo romo diwaji kuntul wilanten putraku yoyo ngir tak trimo kuwi ngaturake pangabekti amung pengestuku bayi tampanono kuntul wilanten kapundi mestoko mugi dadosa cecimat sabdanipun Kanjeng Rama diwaji. Kejawi kang menika putra dalem nyadong duka kepareng nyuwun priksa Kanjeng Rama kondurang daton randhat wektalipun boten saenggo patatan menapa to ingkang dadosaken telenging penggalih wonten panangkilan Kanjeng Rama. Wah anak kunggir katuna godhong lembayung kaya tak remet-remeto. Marmane wong atuwa sira kundur datun randhat wektune. Ana panangkilan ingsun menggalih bab rengkaning praja. Kepareng Rama putra dalem nyuwun priksa. ingkang dadosaken rengkaning praja menapa Kanjeng Rama ora ana liya kang dadekke rengkaning praja slogoimo ya mung jeneng sira nggir jagat jagat dewa batara pilih putra dalem kapenggalih saged ndadosaken rengkaning praja tiang awon kangge menapa kapecah ana putra dalem dere, romo romo Ojo nganti kleru panduga kowe bisa ndadekke rengkaning praja iku ora mergo saka ora tumindakmu yunggir kowe bisa dadi rengkaning praja amarga kowe iku akhir diwasa wanci winengku dening priya durung winengku priya ndadekno pangertimu kowe wektu iki lagi dadi ujat para priya kekidung para satriya nganti kelebu paribasan sandung jegluk tiba kabruk dewi kuntul wilanten para numnuman noman jejoko lan para satriya krompol-krompol sing digandhake kuntul wilanten melaku kesandung kuntul wilanten garap-garapan kleru kuntul wilanten TURUNG ngimpi kuntul wilanten darmawut kuntul wilanten wong atua sira duwe panduga setahun kaswirandang winungku priya rusak negaramu nggih pengelamar para raja kang sipat nawala negara ing Slogoimu bisa tak ibaratake kaya banjir mangsi sarah delancang. Nangin kang wis gaduk ana negoro Astina. Iki mau utusan saka negara Ngastina. Sang Karna. Kowe bakal didhaupake karo Pendhita Durna. Pendhita Durna kuwi pendhita kaluka sugih ngelmu lahir ya ngelmu batin. ning ya wis rada tuwa karo wujude we ya rada lo nanging wong kang diarani bagus kuwi apa ya rupa lahir apa ya batin mulo kang saka iku ya ngger mbok menawa wis pinesti keparenging betara kowe ngladeni pendhita durna aku ya bakal cuwa pamikirku wong jejodohan iku kang diarani bisa kesinungan ugro jaman kanikmatan ing urip ya mung rukun lanang lan wadone senajan kuwi timbang karo pria kang dadi panujuning sediamu nanging beberayane ora rukun kuwi durung kesinungan jaman kanikmatan ing urip lamun kasinungan rasa tresna ya kakunge ya putrine kanthi ora pineksa bebrayane bisa atut runtut putrine bisa ngrangkani watak ing priya priya bisa nyata ngayomi marang putrine kuwi kang jeneng bebrayan nenggoni sejati ning lanang sejati ning wadun yekti bakal pinaringan nugroho jaman kanikmatan ning urip puluh arpo kuwi duwe bojo bagus duwe bojo pinter ning ora tresno la opo bejo uripmu kosok baline priya senajan to duwe tetimbangan manudya kang sulistya ing warna dadi kondanging jagat ayu ayuning rupa nanging jebul tumindak nyimpang saka bebener iku yekti sewijining manudya ingkang diarani gelagelaning bumi leleteking jagat. Dir, mula ora perlu kowe kok dandak tido-tido nek pancen kowe wis duwe. Wawasan priya kowe matur bae, nanging ora perlu kowe dandak matur kanthi berkewu mongko kadang mutuwa ngeteki sayembara perang iku kang dadekke abot rasaning pamikirku yen nganti kebacut-bacut nggone ngedekake sayembara perang kadangmu Bima Kurdo negara Slogoimo bakal dadi ajang pacakara sambat praloyo kono duh diwa petaraning jagat katupunden kula Kanjeng Rama kapecana kewala ingkang putra Rama opo sababe akeh-akeh pengendikane wong atuwamu kowe ora wangsulan bareng kowe wangsulanmu masrahke pati uripmu kanthi kowe tawang-tawang tangis opo kuwi arep duwe penjaluk nanging perkewuh nggon marep matur Romo Kapulo winengku priya menika astanipun tering dados telenging manah kula Yen mekaten Kanjeng Rama tering keparang menggalih atur panuwun kula ingkang sampun Romo, romo. pangraos kula kula teksih gadah kadang taruna kekalih sikit warnanipun dereng dumunung sak lebeting praja sloga ima kula suwun kepareng rama menggalih panuwun kula kabayonga dhateng praja kadang kula kekalih ingkang sikit warnanipun menika Karama. Kuntu milanten. Janji kowe duwe atur ana ngarepane wong atuwamu mung kowe matur duwe kadang taruna loro kang durung manjing praja ing Slagaima. Ingsun mundhut riksa marang jeneng sira. Jenenge sapa mapane ana ngendi? upami kula sampun ngertos temtu kula piyambak ingkang upaya rama mila kula matur kanjeng rama awit kula dereng ngertos naminipun dereng ngertos papan padununganipun nanging cetha kula teksih gadah kadang kekalih ingkang dereng mlebet wonten salebeting praja rama lamun ingkang ora mangerti kurang bejane dianggep aku iku rak nyimpang saka bebener dianggep aku duwe garwa sing ora keseksenan dening wong akeh aku kuwi wis ora duwe anak liyane kang wis ana jroning praja anakku kuwi cacahe 30 songo mijil priya wanita mung siji kowe tur dadi penggulu liyane iki wis ora ana kabeh. Anakku ya mung kuwi. Dene perkara saiki para winasis medharake aja nganti duwe anak. Akeh-akeh wong karang jaman aku biyen durung ana keluarga berencana. Rene wis kebacut njut tak kapak. nanging kok dadi kowe isih duwe penemu nek aku duwe anak loro sing durung mlebu ana jroning praja kowe rak kurang bejane ana pandak mukang ora becik marang wong atuwamu aku aja tok bacut-bacutke mbok menawa kuwi mung kaya dene jroning pasumpenanmu dadi nek tok turuti kowe padha karo nuruti budi kelurung raga sing bakal ketempuh njut nggon ku arep goleki menyang endi jenenge wae iki ora ngerti apa meneh wujute apa meneh papan padunungane aja kebacut-bacut kowe duwe penemu kaya mengkono kuntul lanten dawuhku iki mau enggal pikiran kowe kudu enggal winengku dening priya supaya tentrem negara slagaima romo bilih panjenengan boten kepareng daratur kula Kanjeng Rama nyuwun pangapunten. Kateng kula kekalih menika badhe kula upaya piyambak Kanjeng Rama. Menawi kula kadhawuhan ngatosi priya kepeksa tiring sakit nglampahi. Menawi tiring kasembadan setya kula anggen kula badhe pinanggih dhateng kateng kula kekalih. kinting tiring wonten sak lebeting praja slaga ima Kanjeng Rama. Wis ora kena ndak tuturi kowe ora kena tak alang-alangi kudu arep golek adimu. Nek pancen ora gugu wong tuwa sakarmu golek ana nyuwun pangestu Kanjeng Rama. jamban. Oh, Gusti. Saklawase kowe ngabdi ana ing negara Sloga Imo agek iki yo tak jak guneman. Rumangsa kaya sinendal mayang rasaning pikirku. Teko kadelarung dukaku marang putraku Kuntul Wilanten. Gek menyang endi parane putraku Kuntul Wilanten? golek yadine ingkang durung ngerti papan padunungane durung ngerti jenenge wong iku mung kaya nang jroning pangimpin pangrasane duwe sedulur kok dadi arep diupaya kepiye jamban. aduh kanjing diwaji bilih penjenengan dalem tego klayan putra dalem Kula Gusti kula nandang cintraka menapa panjenengan mboten badhe rumaos kecangan. Yen mengkono, aja nganti jinawara ing akeh lolose Gusti Muska kadaton. Kowe wae nganti o sawetara. Tututono bendaramu. Yen bisa engetno supaya Gustimu enggal bali ana kadaton ing Slogoimo. Nang yen ora bisa diengetake, kudu arep goleki kadange taruna. Derekno menyang endi laku jantrane? Ono ninggih. Ingsun dhewe munggah sanggar pamujan. Meminta marang Bathara supaya negara Slogoimo ora ana sambekara lan putraku pinayungana kawidadan. Ampun nggih nyuwun pangestu Kanjeng Gusti ingkang prayitna bocah mbah. Nok nok niki dados. pindo panjreng pus pito pinongko tinding pro praniro tuh ambek syu tiro rumah sakung prawatyo balok sumadyo ngayahi karya pakaryaning praja Pamuan Pamanario inging putra Dursasana Banjar Jungut janungsung pawarto man kados pundi angsal damel menapa mboten pamanario pamanario metu njaba ingkang putra dursasana nungsung wertoman paman sengkuni kuni medal jawi ingkang putra dursasana aglis nungsung wartiman <laughs> paman ploso jenar metu latar nyeng putra Dursasana nungsung kabar man Pamuan pamanario werto man werti werti werto werto werti Pamanario ingkang putra Jayadrata micanungsung pawarto kados pundangsal damel menapa mboten Bilih keporos tuangsal damel sampun semadyo titiyaning manudya punapa badhe nitih tandu jumpono kermun Parata Kencana sampun mboten badhe ngujiwan Pamanari urung suwerta tek. pamanari urung suwerta Nung sung Seneng dari rusak. tegak werto dekatus pundi. Punton ning rembak. Angsal damu napa boten. Kula kagak petak wis wis. Wis cik rahasia aja omong. Anggere kowe melu omong wetengku sak nalika dadi kakek. ora sampeyan lu omong meneng wae engko dengere bagai loro dhewe ngene wae. Ngger anakku para Kurawa ora tak wiji-wiji. Dursasana Jayadrata Haswatama. Durmuka Durjaya Durgempa Durmagati. Durmuka Durjaya Durgempa Durmagati. caru citra citra dharma citra nggada citra sena citraksa citraksi surtayu surtayuda jaya wikata wikata jaya jaya wikatalen ambistya ambibawa Karto, marma karto, denda karto jaya jaya karto jaya walika Joyo Waliman. Mboten wonten. Ora ana ta Waliman. Mboten wonten. Kabeh wae anak-anakku ora tak wiji-wiji. Wetu dina iki tilingno karnamu supaya terwaca kowe nampa dawuhku. Inggris, tikus, tikus, tikus. Roto kencana tandu jumpana kermun mundur gegaman landep tumbak ligan pedang ligan keris ligan maju eh, eh, eh. menopo badi wonten poro damel bondo yudoman ngertiyo yudur inggit serono pamboyong putri slogoimo ora cukup dipitukoni gebiaring bondo dunyo nanging nganggo pitukon ludira tetes gampangi putra slagaima ingkang mijil kakung kabeh saiyek saeka proyok ngedheke sayembara perang janji para kadang kurawa bisa ngasorake yudane bima kurda sakadang kelakon bakal mboyong kuntul wilanten inggih man mula kang saka iku kowe padha nilingno karna ngangluna jangga. Wakne gondel palibaya sedya medhar sabdo. Monggo wakne gondel lajeng keparenga medhar sabdo dhateng para Kurawa wekdal kula semanggaaken. Oh, gandhek blek kuduk matur nuwun Adi Arya sampun kepareng-pareng wekdal dumateng ingkang Araka. yoga kulo kula para kadang kurawa wekdal sak mangke kula badhe nyuwun priksa panjenengan ngaken bapa guru kalian kula menika mantep lahir batos menapa inggih mboten sampun cekap pengaten kemawon anggen kula nyuwun priksa mantep lahir batos mantep lahir batos ih mantep mantep mantep mantep nah menawi panjenengan mantep ngaken bapa guru dateng kula panjenengan meniku para satrio kadang narendra gong binatara menawi panjenengan meguru menika kedah pados guru ingkang jangkep BOTEN guru gotang panjenengan milih bapa guru kula BOTEN badhe klentuh dasar kula menika najan pendhita turun kesumor besing maduwi jilandana tapa trang ratu milih pendito ingkang buntas kawruh lahir batin kula buntas kawruh lahir batin malah sampun bablas mboten namung buntas panjenengan milih pendito ing Digdaya Stimandra Guna kula pendito Digdaya Stimandra Guna sugih katigdayan kanoragan guna kepinteran menapa kemawon kula mumpuni menapa menapa sakit menapa panjenengan kagungan pamilih pendito ingkang gentur tapane ketrimah beratanipun dasaripun kula sampun ketrimah beratanipun sampun mateng tapa kula ning wonten cacatipun sekedhik panjenengan beguru kula menika gotang gadah bapa guru ning mboten gadah ibu guru amrih panjenengan menika anggenipun gadah bapa guru mboten cacat mboten gotang kula kedah panjenengan upayakaken tetimbangan menawi kula saged gadah tetimbangan teges panjenengan gadah bapa guru inggih gadah ibu guru mekaten inggih lha ingkang monggo panudya saindenging bawana ingkang dados jodho dawuh kula mboten wonten sanes kejawen namung kuntul wilanten sampun kula ngak saking ilmu kamicaksanan kula sangkal bolong mlompong ical petelipun cetha genah genah cedoh pun kula ramal sip kuntul wilanten iku jodoh kula malah kula menawi mboten saged daop kalian kuntul wilanten oh penjenengan keciwa badhe kagol anggenipun bapak guru kula awit kirang bejanipun kula nglalu menika mangke lho ampun dhisik wali durung-durung kok jut nglalu mila panjenengan badhe kula suwuni prasetyanipun pun menawi brang pancen mantep gadah bapa guru kula. Oh. Panjenengan kita saged ngasoraken yudanipun putra Slogoima bab kadigdayan kanuragan. Panjenengan sampun kula gembleng kadigdayan menapa kemawon. Tentu mboten banding ujiwani. Sampun rewaca. Sampun pamandurna. Sampun saga. Saga, saga, saga, saga. Nah, syukur bejo sewu ndadosaken bombong manah kula. Mila yang menika kula aturi ngatos-atos. Wiwit bekdal menika mantra mantram kula aturi ngapalaken. Haji Jaya Kawijayan kula aturi nyepakaken. Jimat-jimat kula aturi nyepakaken. Sampun ngantos mangke kuciwa wonten ing madyaning payudan. Kados cekap semanten atur kula dhateng para yoga-yoga kula. Matur nuwun. Bekdal kula kondur akan adiannya. matur nuwun dumateng wakne Gondel Paliboyo. Sampun kanthi cetha gamblang lan tremaca, wakne Gondel anggenipun paring pengendika dhateng para putra-putra. Mula wektu dina iki, Dur, aja nganti kalenggonata. Enggal papakno yudane para kadang lan putra Slogoyo. <laughs> Sampun menggalih kuatos ingkang dados pangarsanipun para putra naminipun sinten lan jenenge Bima Kurdo gagah pitikso satriane karo kowe gagah kowe gedhe kowe dhuwur kowe ora spiro detik piadege nanging cayane katon manter sampun gawe kwatos, paman pegawan druno paman sengkuni pengestunipun kewala kula suwun manggih putra Slokaima badhe potheng-potheng. Nyuwun pangapunten paman Duno keparenga kula badhe ngrumiyini nyobi kasudi pialipun putra Slokaima. Iya, Yang Ger, Jaya Drata ngati-ati, Yang Ger. Ngati-ati, Jaya Drata. sopati Tigas pancing mestaka gumlinding ngeling ana sumpane begawan satrio ngaglah kono Bayu Dan opo iki ingkeng aran Bimo Kurdo ora tedeng aling-aling keporo nyoto iki Bimo Kurdo putra Slogoimo kowe ngaku sapa jenengmu satrio kadang kaipe koko Prabu Driyudanata gung binathara ing Istina Satrio Mbono Keling Joyo Droto Yuraden Tirtanata aranku kowe Raden Tirtonata Yajaya Tirta. Yo Dasaryata. Ki Bima Kurda Purwaran. Keparanyata kowe ingkang ngedhekake sayembara perang, yo Dasaryata. Yen kena tak iman mumpung durung kowe cilik nandhang cacat gedhe tumeka lalis. Becik ulungna kadangmu Dewi kuntulian pentak Boyongana Ngastina dadi judu daupe guruku Bapa Begawan Truna. nang yen kowe kuwi kadangmu Dewi Kuntul lan Pentak Duga bakal kene mergaling padimu, ora perlu iman ngeman kacintrakaning liyan wani mlebu nang jroning paprangan kowe ming kudu wani karo aku yen ora wani karo aku baliyo babo ngabangake talingan wuwusmu sadurunge kowe tanding yudha karo aku aku mengo bobo ibumu pertiwi waspada nunggir gantor wis katon makantar-kantar genine neraka janan sing wis ngarep-arep tekaning nyawam wepe-epe jaya drata iki kang bakal njabut nyawamu ora perlu kagan wis kapur ngarso tak kembali kadik dayamu dadamu tebak dadamu rontok igamu hilang nyawamu budi usmadani jumungsuh Bima Kurda tak wawas cara jago tandingane kowe nanding menang gagah menang gedhe menang dhuwur menang piye ngono kowe katon yen ketok jenggering ana paprangan mula kowe pacakara tak keploki kaya dara mabur tak suraki kaya jago tarung lek kok jebul bali mbrangkang-mbrangkang piye nggir ketiwasan paman Bimo Kurdo tuh Sekti Mondro Guno Kulo antem sepisan geladeran marambah-rambah Mboten dipun anggiraos Leno kaprayit nan kulo dodo kulo dipun antem Bimo Kurdo pangraos kula kados jemblong ning jane mboten ameng ora kene. Yut lajeng kula menyepeng bindi mongko bindi menika anggen kula yasa telas kathah. Tek pira? 250.000 rupiah. Saben dinten malam Jumat kliwon kula sembah-sembah. Kulo kutuki kemetek idam-idaman kula binjang Baratayuda godo menika kedah mejahi Werkudara kepeksa menika wau kula cobi kula antemaken Bima Kurda Bima Kurda tok tibani bintimu mati kok pejah kedhep mun boten niku sakwise godo pun saut antemaken kula des penyonyo ngaten kemawon ngeraos kula lajeng jagat niku mboten wonten sing ngene, petenge mboten jamak. Mila lajeng kula brangkang-brangkang menika wau. Banjur nandi? Pangapunten dibucal, pangapunten dirimat. Duh, ditemu wagiman blae. Panjenengan kok sembrono. Lah mula tak omongi ya, Ngir. Sok menek kowe nek niat wis gelem nyembah kuwi ora ora kok nyembah bindi. nyembao karo betoro kang hakaryo jagat kena kanggo pertanda yen kuwi percaya marang panguwasaning betoro sak ora-orane kuwi pinaringan ganjaran apese tentrem uripmu ora kok menyembah bindi ora bindine tak sembah muni piye ambek mane nyembah aku isa muni ya tak terima tak pujek-pujekke puji kuwi dodol ya payu tuku ya murah dadi wiyaga ya laris ora kok nyembah nyembah dindin tak entekane wing nuthuk kowe dhewe inggi paman e, wis ora wani sampun mboten sing marai aku ngerti ya para prajurit Ngastina ya kelebu kowe barang. Nek perang ki do ora migunake akal, ning ming migunake akal tegese ngendelke dumeh rasa isih nom. Mongko wong perang ki ora cukup ming rasa, ora cukup kuat awake. Nek ora nganggo akal tangeh menange. Napa nggih? Eh, aku ki dek nom ya gawene perang. Dekno aku ki ya sok perang ora tau aku perang kalah, ora tau kalah-kalah ibu tenan. Mergane aku nek perang yo nganggo akal aku mau. Upamane dek Dekno nggih wani perang nang. Ha istuwa ya isih wani kok wadake. Kula arani nek pun boten wani. Akale wong perang ki ngene tak omong. Nggih. anggere kowe gatekke tak omongi sok nek perang ya ora kalah ngene lho ngene iki menjaga diri ketoke ora ngengetke mungsuh ning jane ngematke temenanan mungsuh polah piye wae nyerti arnu bruk kiwa apa tengen gampang lengendani njuk ngono lho lho lho lho aku ku biyen anggere ngono bahaya kok nggih tenan terus ngono lho lho Eh, inggi. Tenan anggak aku wis jempalik-jempalik ngene iki mungsuh wis wedi jek ah, terus pasang grek. Siji. Loro. Eh. Arpopo pati singkuni rawa pemeng golek keringet kae. mula-mula ya jaya dratalu kok kancane dhewe tendangi eh, ngerti nek dibakur damara gak kowe ngomong lunga laku laku dingklak dingkli nang arepe bima kurda aku larani ajeng ngonto bima kurda ngonto cengelmu ampek kuwi uruh bima kurda stratapan e eh. eh, piye wak ne gondel piye wani ora ana ina panalinganira ana oh, kandak lekutuk manyar-manyar ajaria para kakang kurawa kadawan mundur sedaya awit samun pipar mawut mengsahan bima kurda bima kurda sakateng ora gelem mundur saka paprangan cunda manik sampanono Thank you. sang topo gawan drunawus angas topu soko cundo manik cumlorot mawa cahyo. Bimokur do prayet mangertos bilih cundo manik pusoko ingkeng ampuh. Si gerungas topu soko paringaning betoro. Godo wesi kenur. Poro putra selogoy mos doyok kadawan ngas topu soko godo wesi kenur. wujuding pusaka godhong sikunur yekti saenggo cemedhi kalamun sinabetaken ing mengsah saged anggo bejangga utawi bangkean lamun denubata bitaken yekti mengsah saged manut sakersaniro ing ngasto godhong sikunur mila sang topo begawan druna prasasat datan saged anyaketi dening mengsah awit saking dayaning godhong sikunur Thank you. pasukanipun para putra slogaima mbebayani pun namung kados pecut nanging dipun sabetaken dhateng kula adharya upaminipun gubet jangga utawi gubet bangkean Oh, lajeng cemedhi dipun obat-obataken kula sampun saengga dipun untang tengaken dipun banting dipun untang tengaken ngaler ngidul utawi macing utawi mundur kula jegluk-jegluk menapa? Ying ying. tandan manten melidit. Tekan gone urung dawuh pesting penyonyo. Aduh, njok pundi gadi Arya? Kundur mawon. Cetha gayu kuntul wilanten boten gampang. Sakniki golek putri sing cedak-cedak rika mawon. Sing gampang-gampangan rem Oke, ngoten. Syukur rasa nganggo tukon apa-apa. Waton gelem-gelem ngoten mawon. Ya, meniku sembrono. Ah, lajeng tos pundi ati-ati kula menawi mboten daup kalian kuntul wilanten aduh. Rumah swirang kula rumah swirang. Hai nyatane wak ni gondel piyambak mbak bun sakit ngembari kadik dayani putra slogoimo. Sampun, kula gada akal. Dados pundi? Putra Sloka Ima. Menawi kalian Yoga kula siswa Arjuna mesti mboten badhe sasap. Mila wedal menika kula badhe dateng Madukara. Setya minta sraya Yoga kula Arjuna, menawi Yoga kula Arjuna Tentu kemawon sakit mungkasi damel. Awit menapa diarya mboten pitados sedeng dewa kemawon minta sraya dumateng Arjuna. Eh, uh, nggih nek gelem. nek mboten gelem mangke. Oh, niku yoga kula seswa Arjuna menika. Mesti purun kula ing dawuh temtu mandang. Mboten spina gantek kalyanipun para kadang lan para putra Slokaima. Lajeng kula sak kadang Kurawa kados pundi? Prayogya Daryo sak kadang Kurawa mundur saking negari Slokaima. Macak baris tepes miring negari Slokaima. Yagi mbok menawi wonten raja sang manca negari badhe gayuh kuntul wilanten dipun wangsulna. Kula dhateng Madukara. Mboten badhe dangu temtu sampun dumugi sloga imo hangirit yoga kula Arjuna temu sakit mungkasi damel. Oh nggih, yen mekaten nderekaken sugeng tindakipun wakne gundel paliboyo. Nggih, adi-ariyo. barro. tindak nyusang topo begawan druno nalika semanten para kadang krawogi mundur saking paprangan slogoima segera nepis wiring nagari slogoima macak baris tepis wiring nagari slogoima nakala semanten tindak nyusang topo begawan druno ingkang sedya pinanggih kang putra siswa dan arjuna sinengka tindak nyodaya-daya dumugi kasatriyan Madukara sinareng dumugi margi ingkang muswon termadyaning wana nelasak glagalang alang kecentel rirendit kuncani rodatan kapitang ing penggalih sinareng dumugi margi papan ingkang parden alon singkan-singkan minggah argo geger menggeri anggar gugur selo ngapit margo supit sinareng demugi mustikaning arga kendel wonten catur dendo ngandhap ing mandira ageng lenggah sila gilang pungun-pungun tiasnya mulat sanjang bagas warungus konjem pratiwi estining panggali sang topo begawan druno dinyo badi lumaksono ngentosi wijiling sang hiwang condro sang hirang condro sampun mijil nanging datan kaeksi awit kesasaban himo kepeksa kalajengaken tindaknya sumengko minggarga tumurun jurang terbis kinariwa pepadangi lampah amung gebyaring lidah so celoroting ting tadit to kalamun kacondro tindaknya sang topo begawan druna luar tanpa kasan pindho mileting tirta sangking pucaing arga siniki kanthi kang winursita nahan ingkang wonten madyaning wana. Nagari nguwa barung kang kinaru sambeting carita prabawani rasa sakit anyungaken monco nagari. carito carita punika warnanipun simbakan nagari Ubo nagari Ubo nagari kang tata titi tentrem gemah karipah kula jinawu nalika semanten ingkang jeneng Nata wonten nagari Ubo Baro Sayekti raksa buta Indra Ratu pranyata ingkang jumenengata sipat Gandarwa aja julu Prabu Jodo Kimbal yo Prabu Jodo Sumarta Gandharwa Saharga Suta Kalamun Cinandra Salira Pin Parboto rikma-rikma kang tuwuh sarandhuning anggo pindha taruyata tuwuh suning harga Nektra sumorot pindha surya kembar grana pindha cantiking palawa lenging grana pindha kembar imbo anguler geni jurangah pindho parang rejek siungnyo sadepo katur mingis-mingis kawis toro lamun mawa wisa rawis panglaban toko gudeko asim bar jojo kerekmo imbal denudal-udal denadul-adul dumawang gigir tumumpang kanan miwah kiri pating gelbiar pating palung carenggaling kusono pratondo nalindro berhundo berdunyo lamun tangan diko lereng lereng pindo ngontra gage bumi lamun tak pindo lap Yeah, lamung ayudha wenten payungan jalmu pilih sakit ngendi yudani datan mukal jenenge turun nagari baru akhir perbawa niku nalika semanten kepareng siniraka lenggah dampar kencana ketika ketingal lumumbet sumawa ingkang amurwani sungkawaning panggalih sang nata iku kasmaran wanudya slogoimo ing tengah sisilih dewi kuntul wilanten sono pantolati sanoto nandang kunjono popo kunjono edan popo loro kaya loro edan wayang uyung gandrung gandrung kapirang ingkang dengarso Biswaliro kadeng Taruno Kusumaning Ayu Dewi Joto Gini Asipat Yaksi Tumungkul Biswaliro Yayah Konjem Pratini Amargi Kusumaning Ayu Dewi Joto Gini Kumumbeng Sumpawa estining panggali Dewi Jodo gini gandrung gandrung kapirang kepingin lagu si satrio bagus tingking tanpa cacat ingkang pinastan satrio bagus tanpa cacat saya di satrio madukoro Raden Arjuna Lengeng panyipto Dewi Jodoh ini sedya nyuwun pambiyantu ing raga saged kasembadan denya gadah panjungku saged to ngladosi Raden Janaka Satriya Madya Dewi Joto kini mengkerakan piswani roh Ngorongko dalma sifat yakso sahar gosu